Chunka kah capítulo. Moisés palaininga, amuj allin kunapa karja. Manam kikin allin kunachu. watang watang animal kunata kunata ofrecer kunapas mana chuyanchakuyta atejkuchu. Leimanhina ofrenda chancuta chankuta Manaña huchayuqpaq hapikuptin kuchiki ofrendakuna sapakutilla animal cunata, karqa. Aswanja ofrece kunata ofrecispaqa, sapawatam y yuyarichkaqku. Turukunapa Chainata chivatukunapa yawarninga huchakuna hurquytaqa mana matin manchu. kay pachaman Cristo amuspan Dios Wañuchisja animal animalkunatam mana monarhanquicho. CAUSAIMANTA OFRENDA mana MANAMUNARJANKICHO Aswanja cuerputam RURAPUARJANKI Mana liu lliw cañasqa MANAMUNARJANKICHO Mana OFRENDA TAPAS tapas. Chaymi Irhani. Bibliapim Yuhamanta kachkan. chaiman hinam Dios Amor Hamurqani RURANAIPA Christopan Ishampi hinam animal Wañuchisqa animalkunatawan kunataha, hinaspa hucharayku animal Kunataha, mana munankichu, inaspapas manatahmi chaskinkichu. Chaykunataqa ofrecinku, leypa kamachisqanman hinallam. Kristoqa nirqataqmi, hamurqaniqa munasqaykita ruranaipahmi, nispa. Chaynata nispan y kontratuta yanqachururqa, contra kontratutaña Churanampah, pachuya kutillata Jesucristo cuerpunta ofrendaspa, pa munasqanta raptingmi, sapaqchasqaña kanchi. «Liapa sacerdotikunam, uchakuna y ofrenda ofrenda Dios Dios manzapapuncha ofrecejko. Cristo michaja pachuya kutillata, ucharaiko ofrecikuspa wanyurja, inaspam Dios y tiyaykurja. Chaipim suyachkan, kunata Dios kama pima Cristuja hachuya kutillata dios, wiñaypaq parchas Diospaq sapaqchasqankunata. Chaymi chuya espiritupa Señor panishanta kainatanin. nin. Chay punchaucuna pasaruptin paikunawan contrato naiga ñuja Señor panisqayma hinam kayna kanja. Yachachikuyniytam kupi churasaq. Hinaspam qillqasaqta yuyayninkupipas. Mana allin pam pampachaspaimi, uchankutaha manaña mananya Chaynaqa Uchakuna pampachasqaña Kaptinga, Ucharaiko ofrendaqa manañam kanmanchu. Diosman asuykunamanta. manta wawqi panillaykuna. Chuyay chuyay sutiyuq kwartuman yayay Cristo paja yawarninwan. Payqa tilata hinam, pikinpa cuerpuntakama, muso ñanta Dios Pawasimpiha hatun sacerdotim kapuachkanchik. Chinahat chihapsun ya ama iskayrayaspa, confianzawan, sun sunqunchikpas limpiasqa, chaynataj cuerpunchikpas Dios ya Diosman Prometió Agninchik Dios confia kachkaptinga, ama maylawmanpas muyuruspaya, confianza confianzapi kiasunchi. Ama hunqaruspaqa kuyanakunapa hinaspa Wakin kunapa kustumbras Wakinkunapa costumbrasqanman hinaha, amaya mangrita riyta tijasunchu. anja señor chaylla kutimunanta yachaspaya Kalpanchanakusunchi. Salvakunanchikta uchapirah huchapiraq CHIKHA, mananya HUCHARAIKO huk ofrindaja kanñachu aswanqa mancharikuypaq juicio chaipim Chaypim kunata Dios kañanqa, Raorachka ninawan. Moiséspa leynin, mana kasukuqkunaqa iskay kimsa testigo declaraptillanmi, wañunkupuni mana llakipayasqa. Chaynaqa Dios pachurinta dios runaqa, Inaspa Dios llamanña sapaqchasnin mozos contrato y awartapas desprecia pa Diospa favornen hukuk chuya espiritutapas insultaq Maina mayna mi kanja. Mana allin ruraqkunataqa kiki castigasah, mana ruras Pagapusach hinan tajarex neg pipas riqsinchikmi. mi Kainata señor señor Kunapach allinta reglanja, nispa. Mayna Dios pa Diospa makinman coija. Aling noticiawan, kancharichisqa puncha punchawkunata yuyarichik. Chay punchawkunapiqa llumpayta ñakarispaykichispas takyarqankichikmi. Hukutipim, runakuna hawanampaq, tukuy imaymana kamisqa hinaspa maqapasqa karqankichik. Hukutipiñataqmi ñakariqkunapa ñakariqmasin karqankichik. Karcelpi kaqkunamantapas, kichikmi. Chhaynataqmi kusikuyu Kichik aguantar aguantarqankichik. Chhaynataqa rurarqankichik anaqpachapi aswan Alin wiñaypaq kapusuqnikichik kasqanta yachaspam. Amaya confianza y haton qariki hatun Dios kachkan. hantaha pacienciawan pacienciawanmi ikichik, chaynapi paypa chaskina chaskinaykichikpaq. Biblia mning. Manapas unaimantan paija KUTIMUNJA, Manam una alingrura ruraq runayqa iñisqanraykum kawsanqa. Qipanchawaspanmi ichaqa mana gustuypaqchu chukanga. Manam ñuqanchikqa wiñaypaq castigasqa kananchikpaq CHUKANCHIK, kanchik. salva kunanchikpach INIJMI.